Brr, ah. Real hasta la muerte, ahí te. Mira, wow. Mira, wow, wow, wow, wow. Mira, wow. la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. El el hombre mesitoso del país con demagogo no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarro y te contrato. Escritor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó para el Cristo Redentor. Chipeta 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran ciego, soldo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo. Mira, wow. Mira, Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es Mira, wow. Mira, Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es paz. Yo, Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Monto los aparatos por American Airlines. Tengo un pana que lo recibe y me espero online. Están en Nueva York, tú quieres buscarlo. Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos. Soy un negociante maduro duro que pele. Y meto los goles de cancha cancha como Pele. ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles. Cuando mueva la cadera, no diga que duele. Llegan los cocobongos, los morenos del Congo. Donde quiera que llegamos, de de jay y el talento de Nax. Pidiré atrás de mí, pero no quiero Nax. Oh, Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres, la verdadera ganga. Ustedes andan chuki, con chuki nada más. Ando con Chucky, Jason, Freddy Krueger. habían el ley.